masallaci na ahalus sunna jama'a na garin tsagero a ƙaramar hukumar rini a cikin jihar katsina a najeriya inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma idan ba manta ba a jiya mu aje karatu a ƙarshen aya ta goma shari'i a cikin suratul haqa da ka yau insha sha'ala zan tashi a aya ta goma sha a baya mun ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin al'ummomi daban-daban wanda aka yi wanda suka ƙaryata tashin alkiyama da kuma yadda Allah ta'ala ya halakar da su saboda wannan ƙaryatawar da suke bayan da Allah ta'ala ya wannan yanzu kuma Allah ta'ala zai ba mu hoton yadda ake alkiyama da halayen da mutane za a samu kansa a ciki da kuma yadda za a kasa mutane gida biyu a wannan ranar ta biya shi Allah ya ce fa idan mu fita fasu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir وحملت العرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة نعم الله تعالى يقول فإذا نفك في السور نفخة واحدة فإذا نفك في السور إذا أكل موسى أكله نفخة واحدة موسى ولا lilfasli bainal khala'i dan a yi hukunci tsakanin mutane wa hiya annafatu thaniya al-sa'i nan ana magana akan busa ta biyu a misalan sarfi inganci wannan shi ne farkon kiyama wannan busa da za a busar da za a yi guda biyu ce kuma wani mala'ika da ake ce mai israfi shi ne allah ta'ala ya jingina wannan aiki da yin busa a kaho wani kaho ne wanda za a kusa idan duniya ta zo ƙarshe za a yi tashin alfiyama allah zai umarci wannan mala'ika da ya busa wannan kawo to sai ya busa wannan kawo idan ya busa kahon na to duk wani masu zai faɗi ya mutu a lokacin sai wanda ya yi so mai zai mutu a lokacin wanda wasu malamai suna cewa malaika jibril ne da mika'il da shi malaika isra'il da malakul mawsu su ma da baya Allah ya sa kashe su kowa ya mutu ke da duniya ta rayu bayan wani lokaci kuma sai Allah ya sa a yi musa ta biyu ita kuma musa ta biyu ita za ta tayar da mutane daga kaburburan su su fito su ta kuma da za a yi samun to anan da allah ta'ala ce ta iza mu fita fi da idan aka yi musa a ƙaho da bukatun wahida musa guda ɗaya wacce ake nufin cikin guda biyu wasu malamai sun ce ta farko ake nufi wasu malamai suka ce kuma a ta biyu ake nufi lokacin da mutane za su fito daga cikin kaburburan su ina an yi busa ta biyu wannan kuma shi ne da ce mafi inganci kamar da su malamai suka ambata ina idan aka yi busa ta biyu to lokacin da al'amarin kiyama zai fara shi ne allah ya ce ina aka yi wannan busa ta biyu wa humilatin da wal jibali fa dukkata dakkatan wahida Allah ce sai a ɗauki ƙasa shi ne wa a yi rufi a sai a ɗaga ƙasa a a yanko ƙasa tun daga ƙasa wal jibali da waɗannan manyan duwatsu da muke gani duka ta da katin wahala sai a maida su gari sai a sheƙe su sheƙewa guda ɗaya shi ke duniya ta da ita ma ta Allah ce yau da izin a wannan ranar waƙa'atin waƙi'a mai afuwa ta aika mutum kiyama a wannan lokaci alkiyama ta anan sai Allah ta'ala ya kira ta da sunan alwaqi'a kamar yadda akwai sura guda ma wanda Allah ya sa da suna alwaqi'a إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكان هباء منبثا wannan manyan duwatsu gari za a maida su kawai shi ke na shi su da iska shi ke nan duniya an lalata ta ba sauran duniya da sama ɗin nan da ƙasa da komi sun zama tarihi mun gane to mun je da aka yi ma ƙasa an maida ta gari an shefe sama fa ban shakati sama وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية Allah ya ce وانشقت السماء فهي يومئذ واهية a wannan ranar ita kuma sama za ta tsatsage wannan sama za ta tsatsage wahiyar yau ma'izin wahiya a wannan ranar ƙasa za ta koma mai sama za ta koma mai rauni ba ta ƙarfi ta tsatsage ta tattake haka ita kuma yaran da sama kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa can wata sura wanda sama'un faqarat idan sama ta tsatsage wa izal kawakibu tafarat wa izal biharu fujjirat wa izal umuru bu'thirat aliman nafsun ma qaddamat wa akhirat kiyama ce za a rubuta wannan duniyar a lalata sama a mai da duwatsun gari a narke ƙasa ita ba ta koma gari shi ke nan walmalaku a ra'ar ja'iha a wannan lokacin mala'iku a ra'ar ja'iha ai jawani bisama mala'iku suna daga gefe suna daga gefe sama za ta tsatsage ويحمل yau ربك ربك يوم da idin ثمانية a wannan lokacin mala'iku takwas ke riƙe da al'arshin ubangiji aubin su fufihe ko kuma waɗansu malamai suka ce sahu-sahu na mala'iku har guda takwas a wannan lokacin su ne suke riƙe da al'arshin suke ɗauke da al'arshin ubangiji wa yau mai izin tu'urar duniya مغافر تنسى يومئذ يومئذ تعرض لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه ويقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه أو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يومئذ تبردون لا تخفى منكم خافية تعون رانا تعيانا تؤردون za a bijiro da mutane bil hisab dan Allah ya juya musu hisabi la tafa minkum kafiya babu wani daga cikin ku wanda zai iya koye ma Allah wani abu wanda ya aikata a duniya ba ce sai ya koye shi a wannan lokacin ba wanda zai iya koye ma Allah wani abu shi ne yau mutum na sarai bayan za a fitar da sirrai abubuwan da kira za su ka koye abubuwan da ma'aikin mutane suka aikata a kuri za a kuri shi a wani rara to wannan kaji da ma za ta tsara idan an fito daga kabari mutane za su tafi masha can da za a je a tattara mutane tun daga na farko tun kan annaba har zuwa wanda za a yi tashin duniya da su da maza da mata da yara da manya da turawa da larabawa da hausawa kowa zai je tsayawa a wannan ranar za a sako da rana za a kawo rana kusa da kawo mutane a ranar ko babu wata inuwa sai inuwa a harshen ubangiji a mutane za su zo su tsaya sai su jira ubangiji ya zo ya masa hisabi shi da can Allah ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa Waje a yau da izin bi jahannam yau da izin da tazakkarun insanu wa an na da rabbuka ya ƙulu ya laita ne ƙaddamtu ne hayati A yau da izin ya yi azuba a zafin ba'ad ya yi fiko tsakan ba'ad a zuwa ƙasa sai Allah ya taho da mala'iku sun yi sahu-sahu sai ya zo wurin hisabi anan Allah ta'ala zai zo kowa ya sami wannan cewa Allah ya taho da mala'iku sun sun tahowa irin wanda ta dace da su ba wani da ce ma da yadda tsarin ta yake ko ba yadda amma tun da ya ce waje a rabuka. to haka za mu fassara cewa ubangijin ka zai taho wani malaku da mala'iku saffan saffa sun yi sahu sahu amma ya tafiyar ubangiji take ba sani da me yake tafiyar in ba mu sani amma dai ya ce zai zo to za mu fassara mu ce Allah zai zo tare da mala'iku idan ya zo shi sai a ci gaba da hisabi to idan an zo an yi hisabi a lokacin ne kuma za a raba wa mutane littattafansu na ayyukansu kamar result idan ɗalin ya raba a makaranta ana ba shi rufot albu sai a ba shi rufot ko in babban makaranta ce ya ke ce mishi script wannan abin da ake bada shi ne script ko ne eh na yawa ta sai a ba shi ya gane ya jigo ya ga CGPA ɗin shi yake da sauransu to kamar haka ne a can ma za a ba kowa littafin ɗinkinsa sai ya gani to wajen ba da littafin nan mutane za a raba su gida biyu ga kashi da farko nan su ne wanda za a ba littafinsa a hannun dama Allah ya ce to amma mun utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka ba littafinsa da hannunsa na dama fayaƙulu zai ce kiɓaban min jama'a zan zai yi magana da mutane ne saboda halin masu suna bihi saboda abin da ya gani na farin ciki sai ya dinga cewa ha'un ƙar'u kitabiya ku zo ikra'u kitabiya an shi littafi na ka karanta an shi littafi da karanta da ya karɓo da hannun dama ya buɗa ya ga sanna excellent ah, zaka credit azumi credit nuna aikin hajji ya ganye ta ganin da ya yi kyau mutum shi yawa sai ya fara cewa ne a shi littafi da Allah karanta saboda ganin ciki saboda shi mutum in ya yi ƙwazo yana so a rami yana so a sani ko dan in aka jaraba ka ga yaro ka sai bai kai ina da kuɗi ka ce wala ba ma ba to na ƙarshe ne amma da da yi na ɗaya ko da biyu kayan ma ce ina zai ce ka ga jaraba ta to haka ba a can sai ya dinga cewa wani ga jarabawa ta ga littafi na an shiga karanta wani ga littafi na an shiga karanta karanta yi ne dinga cewa kaga wannan yayi daidai da abinda Allah ya faɗa a can suratul yau mana da kullu unasin bi imamihi wa man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatina? a wannan suratul isra'ila a shika wa ce man uce kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masruran zai tuno wajen iyalansa wa yanqalibu ila ahlihi zuwa ga mutanensa kaga wannan yana a wannan lokacin zaka iya gane mutane za ka ga wanka ko ƙanarka ko wani naka to da ya an so littafi sai ya rubu inda su wani ga littafi na na an wani ga littafi na na an wani ga littafi na na an haka zai dinga cewa wani yana nuna littafin shi na cewa da shi a karanta Allah sa mu ce su inni zanantu anni mulaqin hisabiya sai ce inni zanantu ni ina kyautata zato ko kuma ina da ne. yi anni hisabi hisabiya lalle ni yau zan samu hisabi mai sauki saboda wata da ya mun gani mun ga anan sai Allah ya kai amfani da kalmar azzanni cewa ni inni zanantu ni ina da yaƙini azzannu a nan alyaƙin take nufi domin azzannu takan zo da ma'anar alyaƙi turar ta zo da ma'anar yaƙini da haka wanda ya fito yana cewa wai a wai wai wai wai da ake cewa hadisi a ah, hafidu zan to kaga shi ne ma san ma'anar zanni ba a larabci mun gani kusan akwai masu ta wannan propaganda cewa hadisi a haɗa aiki da shi da sunan shi ba ‘yan alaƙatu ba ba amma kuma suna taimaka ma da awar alaƙatu domin duk wanda zai fito ya roshe hadisan manzan Allah yana taimaka ma tafiyar rosa hadisai ne kuma duk ita wannan aqida ce wanda bayan an gama rosa hadisai za a dawo da tafin fikiwa a rosa su in duk an gama su to za a dawo kan shi ma al'amari za a dawo kan shi ma Allah ya tsare mana imani da haka sai ce inni zanantu anni mulaqin hisabiya Allah ce fa huwa fi ishatin radiya a wannan lokacin yana cikin wata irin rayuwa ita ce makomar shi wanda take marbiya ayyar babiha sahibuha zai yadda da ita makomar shi zai yadda da ita zai gamsu da ita ta mashi daidai ina ce makomar fi jannatin aliya ita ce aljanna aliyatin ay marfu'atin makan wanda take a sama aljanna a sama take wuta kuma tana ƙasa to yana cikin aljanna madaukakiya wanda take a sama da annaha fis sama'i sabi'a murtafi'atun aidan fi darajat wal anbiya wal wal wal an ce tana saman sama ta roƙo ita aljanna ita kuma wata tana ƙasar ƙasa ta bakwai ha daniya ita wannan aljannar in ya shiga ƙuɗufuha aifi ha ‘ya'yan itacenta tun suna kusa-kusa ai ƙaribacin ya tanawalu ha alƙa'in wal walmustaji za ka iya ɓallar ‘ya'yan itacen aljanna daga zaune kai ko da kwance kake za ka iya ɓallowa mun gane mangoro ko inabi ko afu ko wani yayin itace ne na cikin aljanna ƴaƴan ƙasa ƙasa suke ba kamar na duniya ba kun ga yayin itacen duniya sai an taka a hau daga ƙasa ba ka iya cirowa sai an taka a hau wani ma sai an samu abin ɓallowa ana cirowa sai an wahala to aljanna ba a wahala daga zaune kawai sai ka yi haka sai ka ɗan lokaci in ma da kwanci kake kawai haka za yi, sai ka ɗauka ka ci mun gane to haka ita gina aljanna take shi ne kudin fahadaniya Allah ce kulu kai ƙari da kuma sai a ce musu kulu wa sharabu hani'an bima aslabtum fil ayyamin khalid idan sun shiga sai a ce to ga kayan gida aljanna kulu wa sharabu hani'an ku ci ku sha kuna masu daɗin rai bima asbabtum fi ayyamin khaliya wannan sakamako ne na abin da kuka gabatar na ayyuka na kwarai fil ayyamin khaliya a kwanikan duniya wanda suka wuce min al'amal salihah da ayyukan ku na kwarai sakamako ne wannan to kaga su an shigar da su aljanna kuma Allah ta'ala ya wasafa mana yadda aljanna ne take Allah ya sa mu cikin su idan haka ita aljanna take abinda malamai suke cewa dai an ce maka aljanna akwai kaza akwai kaza kwatance ne ake wani, amma ba wai haƙiƙa ne haka suke domin yanzu yi cin gidan aljanna akwai cin da baka taba ganin shi ba kuma aka ce maka ga sunan shi kai baka taba ganin shi ba baka san shi ba amma ka san mangwaro ka san afi ka san gwaba sai a ce maka akwai sa aljanna yadda za ka iya kafcin abin da ake so ka kama to amma ba abin da suka hada da na duniya in nan da su bane ɗanɗanin su ba ɗaya ba launin su ba ɗaya ba girman su ba ɗaya ba suna kawai suka hada ba ka sanin yadda suke sai ka je ka shiga ka ce Allah sanya muna da rabu da su su to nan duniya ana kusanta mana aljanna da kayayyakin adalci na duniya don mu iya ganin alamun yadda ciki shi yasa an ka shiga wani wuri ya birge ka sai tuna baka da sai tuna baka akwai wani muka shiga wani malami da ta musu to gidan gida ne sa wasu ne idan ka ga yadda aka gina gidan sai yake ce mai wato in ka shiga wani sai ka nuna cewa da aljanna ya ce amma ba wa na ne wannan ya yi kuma da aljanna ba ne ba amma dai wannan yadda aka kawata wannan wuri ai in yi amsa ba kuma sai dai aljanna da muka zagaya wajen ɗan lambun lambun gidan akwai lambu cikin lambun kayan itace ne ga sunan kala-kala akwai wani irin mangwaro shi ma haka yake ɗan ƙarfi amma biya ya kasance ka ga maman wannan irin da aljanna suke kwaikwayo shi ma daga zaune sai ka ɓalla ne to haka ita aljanna take shi yasa mu gana ce a aljanna akwai abin da baka taɓa gani ba ido bai taɓa gani ba akwai abin da kunne bai taɓa jin labarin shi ka dai san zuciya da saƙe-saƙe da tunani-tunani ya ce duk abin zuciya ba taɓa tunanin shi zuciya yanzu kana ne sai ta kai ka amerika kai zuciya kana nan ba kawai sai ta mai da kashi daban kasa, ka ma zama shi daban ƙasa kuma kana da cikin masallaci ana ta ce ke tsira da wannan hasashe hasashe da tsinkaye-tsinkaye to duk tsinkayen zuciya ba za a ce ba taɓa tsinkaye wanda aljanna take aljanna sai an je an gani allah ya sa muna da ruwa ciki to wannan su ne yan aljanna sai ga yan mutu nan wa amma man uci ya kita wa amma man uci ya kita ba bi yaminihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه وغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم na'am Allah ta'ala ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa amma man utiya kitabahu amma wanda aka ba littafinsa bi shimalihi da hawansa shine dan wuta na aljanna ya amsa da dama shi kuma dan wuta zai karba da hannu aka ce ko da ya yi ƙoƙarin miƙa hannun dama sai a ja hannun dama ba sai a miƙa na hannun sai ya karba da hannunsa shi yasa a nan duniya ba a son badawa da hagu ba a son karba da hagu za ka ba da abu ka miƙa da hannun dama in an yi kuma za ka karba ka karba da hannun dama hannun hagu akan jingina shi da yan wuta hannun dama kuma yana jingina to Allah ya ce wanda aka ba littafinsa da hannun hagu fayar ƙuni shi kuma sai ya ce ya laita ni nan kuta kitabiya ya laita ni kai cuna nan kuta kitabiya da ma dai a ce ba a bani wannan littafi ba ka bambanta shi da aljanna ko dan aljanna in ya karba ha u kitabiya ku karanta littafi ne dan wuce mu ya nan lam uta kitabiya kai shuna da ba dai ba ba wannan littafi ba wannan littafi yayi muni wa lam adri ma hisabiya yanzu ban san abin da zai zama mata ba shikenan ban san hisabi na ba sabani dan aljanna inni zanantu anni mulaqi hisabiya shi kuma yana cewa walam adari ma hisabi musan abinda zai zama hisabi na sai da za a kare ya laita ha kanatil qadiya ya laita ha cin wannan lokaci kanatil qadiya ina ma da a ce mutuwar da ta daukan a duniya iya ƙarshen rayuwar kenan ba tashi haka ne ce da ma a ce daga mutuwan nan ba magana tashi kawai labarin ya tsaya a mutuwa ma agna anni maliya dukiya ta bata amfana min komai ba halaka anni sultaniya mulki na ya kubce ma ban iya sawa ban iya hadawa wannan alahira ce kenan idan mutum mai kuɗi ne to kudin nan ba za su yi masa amfani a wani lokacin ba abinda kudin za su amfana da shi shi ne shi da kanshi zai ce ma agna anni maliya dukiyata ba ta amfana min komai ba dukiyar da na yi wahala na dinga tarawa a duniya ban wannan ƙasa ban wannan ƙasa ina tufa fitika sai na tara na tara to gashi na tara amma kuma yau ba ta iya amfana min komai ina amfani ta halaka an yi sultaniya miki ya tafi a duniya muke cewa a yi muke cewa a bari muke da wuka da nama a hannunmu sai abinda muka da dama sai abinda muka ci ana mana jiniya ana gefe ko ana rufe hanyoyi saboda mu in za mu gana sai an kira jami'a tsaro an hana kowa bi zo mu wuce amma wannan mulkin da yi makomi bai za a nan ga shi an bani littafi a hannun hagu to kaga a shi ke dukiya ba ta amfani da ranar mulki bai amfani sai in an ba Allah da shi dukiya ma sai in an ba Allah da ita in ba a ba Allah ba ba ta da wani amfani mulki in ba a ba Allah ba bai da wani amfani da in makkannahum fil a aqamu salata wa atu zakata wa amuru bil ma'ruf wa nahu anil Shi ne mulkin Allah ke abu Allah da shi a tsaye da sallah a ba da umarnin zakka a yi umarni da kyakkyawa a yi hali da mummuna in dukiya ce an yi zakka an yi sadaka an taimaki addini an taimaki bayan Allah mabukata to irin wannan dukiyar ita ke amfani amma dukiyar da ba ita ba ma agna nimariya halaka anni sultaniya mulki na ya kuce bai da wani amfani a yau a duniya ana ce mu honorable ana ce mu excellency ana ce mu zuwani ana ce mu wani a lahira ta kawai za a kira ka in za a kira ka ta kawai za a kira ba ran kai daɗe Allah ya sauwa to idan ya faɗi wannan yana cikin wannan taraddadin ya ne ya rasa inda zai yi sai a ce ku zo ku kawunni ku kama shi ku ɗaure za a ce wa mala'iku ke ku kama shi nan an ce za a yi magana da masu tsaron wutar ne, sai a ce ku kama shi fagun ruhu ku ɗaure shi ku ɗaure shi sai su kama mutum su shi shi katakan da sarƙa sarƙa irin ta lahira kuma su man jahi masallu sannan ku shigar da shi wutar jihar nan sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasmuku sannan ku ɗaurin shi cikin sarƙa yadda girman sarƙar ne ya kai tsawon zira'i saba'in faslukuhu ay udkhuluhu fiha ba'da idkhalihi annar ku shigar da shi cikin wannan sarƙar bayan kun shigar da shi wutar jahannama wasu malumma na tafsiri suna cewa wannan sarƙa za a saka ta cikin bakin shi sai ta fita ciki ta fita ta dubura shi sai a taɗaure shi a taɗaure shi a taɗaure shi a taɗaure shi ka duba sarƙa mai tsawon zira'i saba'in zira'i saba'in shi ne daga nan zuwa da kamun da haka har na saba'in tsawon zira'i wasu ku kane kana la yu'minu billahi al-azim haka ne إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له يوم هاهنا ولا طعام ولا طعام إلا من بسدين لا يأكل لا يأكل يأكله إلا الخاطئون Allah ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim shi wannan da aka ba littafi a haɗin nan laifinsa a duniya shine kana la yu'minu billahi al-azim ya kasance bai imani bai yi imani da Allah mai girma kafiri ne ke bai yi imani ba wala ya kudu ala amin miski sannan kuma bai kwadaitarwa game da ciyar da ne idan an ce bai kwadaitarwa to gani shi ya bai yi bai yi kuma bai kwadaitarwa ba ruwan shi da ne ko su samu ko kar su samu shi ne ba gudusa shi ne wala ya hudu ala amin miskinai wa laysa lahu yawma hauna hamim Allah ce to yau fa da za a saka shi tar jahannam nan shi ka kafiri a wannan ranar bai da wani hamim tare da shi hamim shi ne karibun makusanci wanda zai amfana wanda zai amfana da shi babu lokacin da za a kama shi a cikin kuwa shi a jefa shi wutar za ba wani ɗan uwa ba wani kane kowa ko wani amini wanda ke wurin wanda zai iya taimaka shi babu kowa mun gane wala da amin illa min bismin sannan idan an saka shi wutan nan bai da wani abinci illa min bismin sai dai daga bismin gismin shi ne sadidu ahalin nar ruwan ƙurjin ɗin wutar jahannama shi ne abincinsu au shajarin fiha wasu malamai suka ce a gismin itaciya ce a wutar jahannama to wannan itaciyar ta ƙaya ce ita ce abincin ɗin wuta idan suka ji yunwa suka ji yunwa sai je su ballasi su da ta shiga cikinsu za ta kakkaɓa hanci za ta kakkaɓa musu hanci ruwa na zafi da an kawo mai ruwan ya sha da ya ɗauki kofi ya kawo shi wajen fuskar shi kamin ya ɗaga ya sha fatar fuskar shi gaba ɗaya ta kwaro ta faɗa cikin ruwa saboda bala'in zafi kuma sai a tilasta mai ya sha a shi ne wala da amin illa min gisli la ya'kuluhu illa al-khati'un wannan gislin din ba mai cin sa a madayin abinci sai mutanen da suke masu laifi su ne kafirai shi ne illa al-khati'un sai mutanen da suke kafirai wanda ba su imani da Allah ne ba to wannan shi ne sakamakon shi kuma wanda aka ba littafin sa a hannun idan mai mulki ya zo yana cewa halaka annisun ɗaniya mai kuɗi yana cewa ma adna annimaliya shi talaka ne zai ce mai talaka ne ce mai talaka zai ce mai kuɗi ya ce kuɗi ba su amfani ba mai mulki ya ce mulki bai yi rana ba talaka bawa allah na malam muhammadu su ne ku talakawa shi talakawa zai ce eh kari shi gị zai ce na? Allah ta'ala ka sani. to kaga irin abin da ne da hausa suke cewa a taula aya a taula tsakuwa don a ba a yaso shi sa aka ce mai kuri aka ce mai mulki don kai tallaka ka san kai ma in baka ba Allah ba domin babu aura a baka da ka a hannu mun gane to ɗan uwa musulmi mu ƙara jin tsoron Allah mu ƙara jin tsoron wannan ranar saboda tana jin zuwa shi yasa Allah ta'ala mun karanta a baya su hashin ne yace mana wal tanzur nafsu ma qaddamat li ko kowace ne ta tsaya ta dinga lura me take aikatawa dan gobanta ba dan duniya ba duk abin da zaka yi me zaka samu a lahira ba me zaka samu a duniya ba duk abin da zaka samu a duniya nan kuma ne zaka rashi jiya mun karanta labarin adawa da samudawa ko gidajen su ba suna nan ba yanzu ana biya ana kallo ba sun tafi duniya da wani abu sun tafi lahira da wani abu haka su tafi lahira da wani abu ba za ka iya tafiya da motar ka ba ko ta miliyan da wuce ba za ka iya ɗaukar gidanka na bila ka ce ka ce da shi ba kuɗinka ko su nawa ne da dollars ɗin da nigerian naira ɗin gariyas riyals kana da su da pound sterling da euro ko ma da ya ka tara ba ka iya tafiya da shi kun sai yanzu ba su aje kuɗi banki yanzu gida ake zuwa sai a soft away ƙato sai a tara su sai a sanya magani sai a mai da arfi shi ke da sai da yan bukata ta taso a ji a ɗauko ta miliyan ɗari a hidima in ta kare kuma a sake ɗauka a kan in kuma an samu wasu kuma a zuwa a ciki sai ka ga mutum ya mutu ya bar kuɗi biliyoyin naira ya bar billions wani ya mutu sai a wata shida ana lissafin kuɗinsa ba a gaba amma shi kuma da zai ce lahiran nan iya abin da zai tafi da shi na dukiya zai wuce dubu biyar wani da kasarar da za a saka shi sai a ce a saka shi a shi kenan yanzu wannan dukiyar da ya tara kuma shi zai zai kare ta abu ba nan kuma magada su kuma sun samu banza sai su kashe balle magadan yanzu ba shi ba sai an yi daga sisi su biya wa mutane shi sa wa mala amin da wani ake cewa wallahi ka biya maka ka ba shi magadan yanzu ba su biyan ba shi Allah ya sa mu tsare da to bayan wannan Allah subhanahu ta'ala sai juya aka zance zuwa ga tabbatar da alkur'ani maganar Allah ce kuma sako ne daga wurinsa sabanin abinda mutanen maka suke fara Allah ce fala uqsimu fala uqsimu bima fala uqsimu bima wa ma la tusimu hmm, innahu illa qawlu rasulin karim wa ma huwa وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل تنزيل من رب العالمين Allah ta'ala ce fala usmu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna Allah ya ce fala uqsim ai aqsim ina rantsuwa bima tumsiruna da abinda kuke iya gani al makhluqat mahat rana ta shiga cikin muna da ganin wata ya shiga cikin muna da sa taurari muna ganin su a sama muna ganin ta kasai muna ganin koramu muna ganin su mutane muna ganin su dabbobi tsuntsaye duk muna ganin su Allah gaba ɗayan su ya rantse da shi sai ya ce wa ma la tubsiru kai na ma rantse da abin da ba kwa gani mala'iku ba ma ganin su aljannu ba ma ganin su da makamantan su to menene jawabin wannan rantsuwa Allah ce innahu lalle shi alqur'ani da qaulu rasulil karim magana ce ta dan aiken nan mai girma shi ne mala'ika jibril alƙalahu risalatin min al'amillahi ta'ala ya faɗe shi a matsayin saƙo wanda ya karɓo daga wajen allah mai girma sai aka siffanta shi da cewa karim mai girma ai adam lahi ana nufin a wajen Allah wa huwa gayatul karim wannan kuma shi ne kaiwa kololuwar girmamawa هو البعد عن مساوي الأخلاق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسول الكريم شيء عنه محمد صلى الله عليه وسلم إنه لقول إنه لقول رسول كريم lalle wannan alƙur'anin saƙo ne daga Allah amma kuna ji shi ne ta bakin wannan annabi mai girma shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa bi qawli sha'irin sannan kuma shi alƙur'ani ba maganar mawaƙi ba ce da haka manzan Allah ba mawaƙi ba ne ba mawaƙi ba ne kaga shi alƙur'ani Allah ya kore mashi zama waƙa idan ka kalla alƙur'ani tsarin da yadda aka rubuta shi yana daga cikin mu'jiza alƙur'ani ba shi ba waƙa ba ne kuma shi ba rubutun zuba ba ne ko ina masu adabi ai dama rubutu kala nawa ne suke cewa hmm? ba mu da masu adabi na masu literature a ah, wai ku da an yi magana sai ku ce yawa <laughs> eh? ai ka ga rubutu dama da waƙe da rubutun zube ku ne ku points sai semi eh arts ah, duka yana cikin rubutu zai guda biyu ne ko dai rubutu ya zama waka a rubuta shi a bisa salo na waka ko kuma ya zama rubutun zai na ibi da yau to shi alkur'ani ne ne na bai cikin ko daya ta kalle da kyau ya yi kama da rubutun zube kuma ya kama da waka amma ko ba rubutun zube ne kuma ba waka ba wasu in ka kalli waƙoƙi irin bai cikin larabawa ya yi kama da su amma kuma ba su ba ne bai yi kama kuma da rubutun zube ba ya yi kama da rubutun zube kuma amma ba shi ba ne ba mushe sun ya sai aka yi da wani sabon salon rubutu wanda laraba ba sai shi ba don haka sai suke ganin kamar waƙa ne ya sa su kansu larabawan a lokacin sai su yi. wani lokaci sai su ce alƙur'ani waƙa ne sai sun yi tunani sai su kai wannan ba waƙa ba ne ba sai a ce tatsuniya ce ɗan aka rasa abu sai a ce kai ba wannan hauka ne ma dai kai wannan abu to ƙara ya rasa abin da za a ce ke sai allah ya ce alƙur'ani ba waƙa Allah ce kalilan ma tu'minu sai ne ɗan kaɗan ne suke yi imani da shi al'ur'ani saboda tsananin girman kansu ta ganin ciki akwai ɗan suka ko aibantawa gani da waƙa za ka ce ba waƙa ba za ka waƙa ba addini ba ce ba za ka ba za ka kwaso waƙa ba ka shigo da ita cikin addini ka ce wai kana yi wai yabo ne kake yi ba haka ake ban mazan Allah balle har ka mayar da ita ibada Allah ya so wala bi qawli kahin sannan kuma shi alqur'ani Allah ce ba magana boka bace a lokacin jahiliya suna da bokaye kuma bokayensu suna da abubuwa na maganganu su ba su iya magana shi sa aka ce shi sa wani lokaci ce bokanci ba wai abokancin shirkunna ake ba duk boka a lokacin za ka sami ya iya magana ya kware a larabci yana da balaga ta larabci to idan suna magana dole su ja hankalinka ka yarda da abin da suke cewa to da alkur'ani ya zo in an karanta shi yana jan hankalin mutane suna musulunta sai waɗansu ce ai wannan bokanci ya yi sai ya ce wala bi qawli kahilin alqur'ani ba maganar boka bace qalilan ma tazakkarun sai dai mutane ɗan kaɗan ne za su tsaya su tunani su gane cewa alqur'anin nan ba maganar boka ba to an ce ba waka bane an ce ba bokanci bane to shi ne ne alqur'ani sai Allah ce tanzilun min rabbil alamin littafi ne wanda aka sabkar da shi min rabbil alami daga ubangijin halittu gaba ɗaya shi ne allah ne girma da kama huwa binarzihi wa ma'anihi laisa li ahadin illa illallah fi shi laisa li ahadin illallah fi shi yadda ka ji shi a aka innan to haka Allah ta'ala ya saukar da shi da lafazinsa da ma'anarsa duk daga Allah yanzu dinnan da aka ce wala bi qawli kahinin qalilan ma zakaru, lafazin magana lafazin Allah ne ma'anar kuma wadda aka fassara da shi ita ma daga Allah ne mun gane kuma akwai masu cewa alqur'ani ba maganar Allah ba ce shi halitta ne ko zama cewa haka wanda suke cewa alƙwari halƙun da halittar Allah ne ba maganar Allah ba su a wurinsu wannan alƙwari mai halitta ne Allah halitta shi amma ba maganar shi ce saboda su a wurin suna kore ma Allah kofi na zati wanda daga ciki har da magana in suka ce alkur'ani maganar Allah ne suna ganin to kamar su siffanta Allah da magana ce su kuma a wurin su Allah bai da wannan siffar mun gane to alkur'ani ba ba ne bane maganar Allah ne lokacin sarakunan wannan lokacin Imam Ahmad ibn Hanbal wannan aqidar ta cewa alkur'ani khalqullahi ta yi ƙarfi har ya kai ga sarakunan lokacin sun karɓe ta da aka suka tilasta ma kowa sai ya yi imani da cewa alƙur'ani halittar allah idan baka yarda da haka ba sai a kama ka azabtar da kai aka ta kama malamai masu aƙida ahlus sunna ana ba. idan aka kama su aka ɗaure su sai da duk safiya ta Allah aje a fito da su a zane su sannan kuma a maida su wanda suka samu wannan jarabawar akwai imamu ahmad ibn hanbal akwai imamu shafi an saka su daki guda sai dai da safiya ta hanyar a zuwa ce alƙur'ani maganar allah ne ko halitta sai su ce alƙur'ani maganar allah ne sai a hito da su sai a dinga bugun su sai an gaji da bugun sai a da su sai kuma gobe da an zo gobe ta ce kai ka gaji da bugun ta ce halitta ne sai a ce to hita ta hijira malaman nan haka suka dinga zarewa da suka dinga jin waɗansu su yi kinaya imamu shafi ya ce ma imamu ahmad ni ne ban iya ɗauko wannan jarabawa gida zan ce ana zuwa aka ce kai magana ne ko ko halitta ne sai ya musu alƙiyya sai ya ce su hufi ibrahim ta ga ɗan yatsa shi ke attaura biyu kenan injina nawa kenan uku sai wanne ne ɗaya zabura hudu nan ku sai ce alƙur'ani ba biyar kenan ba sai ya daga iya su ci kun ga waɗannan su duka kullu haza khalqul lahi halittar Allah ne amma shi iyalin sai yake shi ya shi yake yi ba halittar Allah bane ba ya shi sai suka ce ya ji bugu ba alƙur'ani ba har taura ba yadda magana Allah ce ku hidda shi sai aka hidda shi yace gida imamu shafi imamu ahmad ibn hanbal shi kuma sai Allah ya sa mai wani tunani ya ce to idan fa kowa ya sallama to idan ba ya sallama za a zo a soke aqida ta ahlus sunna shi sai ya kafa aka dinga bugun shi ya ƙi cewa halitta haka yi ta zama cikin wannan jarabawa har sai da allah ya ma wannan sarki mutuwa ɗansa ya hau shi kuma ɗansa sai ya zama yana da aƙida ta ahalus sunna ya koru wannan aƙidar aka je aka fito da su imamu ahmad ibn aka ba su haƙuri aka ce su yi haƙuri an zalunce su amma dai an sake su shi sa shi imamu ahmad ake ce mashi imamu ahli sunna wal jama'a a lokacin duk malamai sai da kowa ya aje hannun shi yana cewa ya yi hakuri ya amma imamu ahmad ce shi da yarda yana nan kan bakan cewa alqur'ani maganar Allah ce ba na ta'ala so alqur'ani nan maganar Allah ce mun gane ba bokanci bane ba ba tsafi bane ba ba wani abu ne ba Allah ta'ala ya samu dace ina ganin saboda lokaci ne za mu dakata idan allah ya kai mu gobe sai mu karasa wannan surar sannan sai mu shiga suratul ma'aris wa ra'ad kila kuma mu sai a ƙarshen sura din insha Allah ta'ala saboda gobe in Allah ya kai mu za mu rufe wannan tafsirin insha Allah ta'ala abin da muka faɗa ne Allah shi ba mu dadi a da kuma Allah shi ya fara shafi ba abin da zai samu saboda ai wala taziru waziratun wizra ukura daga lokacin da aka raba gado to yanzu kudin an yanke musu alaka da shi wancan ne yanzu kudin sun zaman to na wani shi yasa irin wannan kudin ake ce musu fa'ida fa'ida mutum da ya same su amfani fa'ida ma na shi ne ɗari bisa ɗari amma ba sana'a yi ba ba wani abu sai da ba har fa'ida ce ya samu ke to ne a lokacin nashi ne shi ne zai karɓa hisabinsu ba wancan mamacin da aka yi je abinda bai dace da su ba wannan tsakaninsu da ubangiji ne mai kudin na asali ya fita ba wa shi to ina gina an za mu tsaya idan an da kai mu da za mu ci gaba da tsayin da muka tsaya kafin mu yi addu'a muna son amfani da wannan dama kada jawo hankali yan uwa musulmai musamman su ba da kulawa ko kuma su ƙara ba da kulawa musamman ga wannan dalilai yau muna ashirin da da wata daren nan da zai zo shi ne daren bakwai ga watan ramadan daren da na cikin kadari malamai sun yi maganganu masu yawa akan wace rana ne yake tsayawa duk malamai farko sun yi ittifaki cewa a cikin ramadan yake inda akwai wanda suke ganin ba a ramadan yake amma dai zance mafi inganci a ramadan ne sannan a ramadan ɗin ma a goman ƙarshe a goman ƙarshen ma a bakon ƙarshe wannan maganganun suna yi to a bakon ƙarshen kuma ranakun mara shi ne 23 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 kaga dalaye hudu ke na a wanda shi a bakon ƙarshe a rikin bakon ƙarshe bakon ƙarshe nan magana ta fi su kaga 23 25 27 29 to a cikin waɗannan dararen maganganun malamai sun fi ƙarfi sun farin jaya a kan daren ashirin da bakwai, shi ne daren da za mu gani a yau wanda daren nan yana shigowa da zarar rana ta fara su za haka bi amfani da wannan lokaci wajen neman kusanci zuwa da Allah ta hanyar yin ibadu ibadun da suka fi falala a wannan daren shin ibadu ne guda hudu ko uku kuma duk kana iya haɗe suka yi su a lokaci guda karatun alƙur'ani sallah zikiri ko addu'a a hudu ke nuku kaga duk kana iya haɗe suka yi su a cikin sallah a sallah za ka karanta alƙur'ani za ka yi zikiri kuma kana iya addu'a su don haka idan allah ya kai mu an jima ne kowa ya iya ta ƙoƙarinsa kar mu manta mu shigar da iyalinmu su ma su shiga ciki matanmu da 'ya'yanmu a tashi a yi ibada nan mu roƙi allah ta'ala ya sanya mu dace da wannan dare mai albarka alkhairan da ke ciki allah ta'ala ya haɗa da su kurakuran da ke ciki kuma allah ta'ala ya yafe mana ita sallar muna yin sallar isha'i a muna da sallar magrib domin lokacin da za a yi sallar magrib daren ya riga ya shigo so sallar magrib da za ka yi a cikin daren da take wannan sallar magrib ɗin ta fi sallar magrib ɗinka da kake yi a wani dare ba daren ba har da na shekara tamanin ne da ka kai ƙoƙari ka yi ta cikin jami'i sallar isha'i ta yau ita ma haka ka yi ƙoƙari ka yi ta a jami'i to sai sallar tarawih sallar ashir ke ko waɗansu masallatan ba sa in sun fara tahajjud ba sa yin tarawih waɗansu kuma a yi tarawih kuma an jima a dawo a yi tahajjud mana fara ka gani ko yawa to wanda yake da ɗan rauni ba zai iya tashi can tsakar dare ba to kai ya bari tarawih ta wuce shi ya zo a tarawih da shi har zuwa shafa'i da wuce sai koma gidan shi ya ci gaba da abin da Allah ya hore masa na ibada wanda yake da karfin da zai iya tashi tsakar dare karfe nawa ake fara tashi karfe biyu to ka karfe biyu sai ya dawo masallaci ayi tahajjud da shi idan kuma zai iya a gidansa sai ya tsaya a gida sai ya ɗaya ne sallar tahajjud ana yin karatu mai tsawo babu da ke in mutum ya ji ya gaji yana iya zama sai ya zauna in ya huta sai ya miƙe domin sallar na fila ce ya halatta ma a yi ta daga zaune dukanta so mutum ya zo ya ji karatun kuma ibadar da shi wani abu da haka ne kowa ya bakin ƙoƙarinsa ya iya abin da zai iya sannan mu yawaita faɗar allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni haka manzo Allah ya ce ma Aisha ta dinga faɗar wannan addu'a a garin da yake gare sannan mu addu'o'i mu sa ƙasar mu musa sa jihar mu musa sa iyalan mu musa kawunan mu musa sa al'umman musulmi masu rauni mu roƙi zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan mu roƙi aljanna mu roƙa ma 'ya'yan mu albarka waɗanda iyayen suka rasu su roƙa mu roƙa musu gafara to wannan in muka yi haka insha Allah ta'ala za mu ribaci wannan dare mai albarka idan daren ya wuce na yau ya wuce waɗanda suna yin wani kuskure wani da an yi tarawin yau ba bai ƙarin tarawin shi abin da ya ɗauka ma shi ke da ya ganta to kaga ba zato ne ake amma zaton yana da ƙarfi to sauran kwanakin ma kada a wofintar da su in kayan na zuwa 27 ɗin nan ka daure a yi har zuwa ƙarshe daren sallah ne kawai aka ce ba a ibada shi ma daren sallar in ka samu labarin an ga wata kamun ku fara tarawi to shi kenan sai ku bata ba sai ku yi tarawi a lokacin ba saboda shi daren sallah ba a shar'anta yin wata ibada su ake a kwanta a huta kawai wata guda ana ibada an zo daren sallah sai a kwanta sai a huta washe gari kuma a ce sallar idi to muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu dace da wannan dare kuma ya karɓi dukkan ayyukanmu na ibada wanda muke yi ya sanya mu dace da wannan dare Allah ta'ala ya maimaita mana irin wannan lokacin masu wa shekaru masu yawa a nan gaba subhanakallahumma wa bihamdik to masu zakafi da kai kama a ta idi ana tara wannan ne koko kowa shi ke can gida to wanda ke da iko zakafin da kai ana iya ana iya fitar da ita ya rage kwana biyu sallah yau muna 26 ga wata aiko gobe 27 28 ga wata to ranar alhamis kenan ko ko juma'a yawa to daga ranar juma'a mutum yana iya fitar da zakafin da kanshi idan Allah ya hore mashi inda asabar ne za a yi duban fari za a yi duban farko kaga asabar yana iya zama yana iya zama yana iya zama daren sallah yana iya zama kuma ba daren sallah ba tunda idan an ce sai an yi talatin in ba a ga wata ba kenan za a wuce a yi talatin mutane na ba san talatin din da amma dai <laughs> ba su yi zigabi <laughs> eh <laughs> to Allah ya sa mu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil